Ey, esto del barrio para el barrio y de menores a full. ¿Y ella? ¿Qué onda? Ella es de cuerpo chiquitita pero tiene grande el toto. Y me vuelvo loco si lo posa para la foto. Yo ando revolado por la flor y no loto. Reí para tanto y parte por el... Para, para, locura, no lo frenes y rebanca que se ha reatrevido. Eso tapa C, A, C, H, E. Tearlo, mami, morderlo, apretarlo. Ya me conoces, sabes que soy no para la foto, para el toma, toma, toma, to, to, para ponerte en pose. Y no para la foto, para el toma, toma, toma, voy a darte un cache en ese chulo sin H. Y también ritmo pa' que te agache. Siempre deportiva, ya no compra con Conjunto Argentina y en los pies una guarache. Voy a darte un cache en ese chulo sin H. Y también ritmo pa' que te agache. Siempre deportiva, ya no compra con Conjunto Argentina y en los pies una guarache. Ella de cuerpo chiquitita pero tiene grande el toto Y me vuelvo loco si la posa para la foto Yo ando revolado por la flor y no el loto Reí paso tanto y parte por el Ella de cuerpo chiquitita pero tiene grande el toto Y me vuelvo loco si la posa para la foto Yo ando revolado por la flor y no el loto Reí paso tarde y parte por el Ahora ponete en pose y no para la foto, para el toma.